Essa rapaziada aqui, eles têm uma grande parcela de colaboração e culpa. Uma culpa boa, assim, uma culpa que, que a gente traz com muito carinho, com muito respeito, muita amizade. Uma galera que mora aqui no nosso coração, no de vocês também. Pra fazer aquela matucada, aquele chama de responsa aí, ó. Revelação! Sorriso, barulho! Ó, Xandão! Muita calma nessa hora. Assim. Vem! Ui! Atire a primeira pedra que nunca beijo outra volta e se arrependeu. Eu sei que fiz coisa errada, mas na madrugada a empolgação me envolveu. Vacilação acontece, desculpa, amor, por favor, não se estresse. Não tem por que tanta mágoa se não pega nada, um beijinho de leve. Tanto problema semana e final de semana eu quero zoar. Eu sei que não sou perfeito, mas não é defeito gostar tanto assim de beijar. Vacilação acontece, desculpa amor, por favor, não se estresse. Não sei por que tanta mágoa, se não pega nada, um beijinho de leve. Deixa pra lá, o que passou, passou, vem cá. Vamos voltar, eu vou tentar, não. Atire a primeira pedra que nunca beijo outra boca e se Eu sei que fiz coisa errada, mas na madrugada a empolgação me envolveu. Vacilação acontece, desculpa amor, por favor não se estresse não. Não tem por que tanta mágoa se não pega nada, um beijinho de leve. Tanto problema semana e final de semana eu quero voar. Eu sei que não sou perfeito, mas não é defeito. Gostar do assassino de beijar. Vacilação acontece, desculpa amor, por favor não se estresse. Não sei por que tanta mágoa. Se não pega nada, um beijinho de leve. te perder. Deixa pra lá o que passou, passou. Vem cá, vamos voltar. Eu vou tentar não vacilar. Aí, mostra satisfação pra gente estar tá participando do DVD do Sorriso Maroto. Que é uma rapaziada que a gente, eu particularmente, me amarro. Boa sorte, eu sou suspeito, revelação. Sorriso maroto, sorriso maroto, revelação. É tudo junto, é uma coisa só, é tudo nosso. Vai barulho, Rio!